وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون na wakubwa katika watu wake waliokufuru na wakakanusha mkutano wa akhera na tukawadekeza kwa starehe katika maisha ya dunia walisema huyu si chochote ila ni binadamu kama nyinyi anakula mlacho na anakunywa mnywacho ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون na nyinyi mkimtii mtu kama nyinyi basi hakika mtakuwa hasarani aya'idukum annakum idha mittum wa kuntum turaban wa 'idhaman annakum mukhrajun Hivyo anakuahidini hati ya kwamba mtakapokufa na mkawa udongo na mifupa kuwa mtatolewa Hayhata hayhata lima tuadun Hayawi hayawi hayo mnayoahidiwa In hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'uthin Hapana ila uhai wetu wa duniani tu tunakufa na kuishi basi wala sisi hatutafufuliwa in huwa illa rajulun iftara ala allahi kadhiban wama nahnu lahu bimu'minin huyu si lolote ila ni mtu anayemzulia Mwenyezi Mungu uongo wala sisi sio wa kumwamini qala rabbi bima kadhabun akasema Mola wangu mlezi ninusuru kwa sababu wananikanusha قال عما قليل ليصبحن نادمين akasema baada ya muda mchache watakuwa wenye kujuta فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين basi ukawanyakuwa ukelele kwa haki na tukawafanya kama takataka zinazoelea juu ya maji ikapotelea mbali kaumu ya madhalim thumma ansha'na min ba'dihim qurunan akharin kisha tukaleta baada yao vizazi vingine ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون Hapana umma uwezao kutanguliza ajali yake wala kuikawiza. Thumma arsalna rusulana tatra kullama jaa umma أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون kisha tukawatuma mitume wetu mmoja baada ya mmoja kila umma alipowafikia mtume wao walimkanusha tukawafuatanisha hawa baada ya hawa na tukawafanya ni hadithi za kusimuliwa wakapotelea mbali watu wasioamini thumma arsalna Musa wa akhahu Harun biayatina wa sultanin mubin kisha tukamtuma Musa na nduguye Harun pamoja na ishara zetu na hoja zilizo wazi. Ila Fir'auna wa malaihi fastakbaru wa kanu qauman alin, umwendea Firauni na wakuu wake, lakini walijivuna nao walikuwa watu majeuri. Faqalu anu'minu basharin mithlina wa qaumuhuma lana abidun, wakasema je, yeah, tuwaamini wanadamu wawili hawa kama sisi na ambao watu wao ni watumwa wetu?" فكذبوهما فكانوا من المهلكين Basi wakawakanusha na wakawa miongoni mwa walioangamizwa. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون Na hakika tulimpa Musa kitabu ili wapate kuongoka. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين Na tukamfanya mwana wa Mariamu na mama yake kuwa ni ishara. Na tukawapa makimbilio kwenda mahali palipoinuka penye utulivu na chemchem za maji. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Na wakubwa katika kaumu yake waliokufuru na kukadhibisha kukutana na Mwenyezi Mungu na mambo ya akhera ya hisabu na malipo. Na tukawapa sehemu kubwa ya starehe na neema. wakasema kwa kukanusha wito wake na kuwazuia watu wasimfuate. Hapana hitilafu yoyote baina ya hodi na nyinyi. Anakula chakula hicho hicho mnachokula nyinyi na anakunywa vinywaji hivyo hivyo mnavyovinywa nyinyi. Mfano wa huyu hawezi kuwa mtume kwa sababu hana sifa msizokuwa nazo nyinyi. Na wakawahadharisha kwa nguvu na mkazo wakiwaambia mkimtii mtu aliye kama nyinyi kwa utu wake basi nyinyi hakika mtakuwa mmehasiri kwa kuwa hamtapata manufaa yoyote mkimfuata. Wakawaambia pia katika kukanya kufufuliwa, hivyo Hud ni kuwa mtafufuliwa kutoka makaburini kwenu baada ya kufa kwenu na mkawa udongo na mafupa yasiyokuwa na nyama na mishipa. Hayo anayokuahidini ni ya mbali mno wala hayatakuwa abadan. Hapana uhai ila mmoja tu. Nao ndio huu uhai wa duniani ambao tunauona una mauti na uhai unaotupitia. Kinachozaliwa kinazaliwa na kilicho hai kinakufa wala hatutofufuliwa baada ya kusha kufa kabisa. Huyu si chochote ila ni mtu aliyemzulia Mwenyezi Mungu na akadai kwamba Mwenyezi Mungu kamtuma yeye na amesema uongo katika hayo anayotuitia wala hatutomsadiki abada Huda akasema baada ya kushakata tamaa kuamini kwao ewe mula wangu mlezi ninusuru na uwatie adabu kwa sababu ya kukadhibisha wito wangu Mwenyezi Mungu akamwambia Hud kuzidi kutilia nguvu hadi yake baada ya muda mchache watakuja juta kwa walioyafanya itapowateremkia adhabu ukawachukua ukelele mkali ulioahidi kisha kama walivyostahili. Tukawafanya kwa udhalili na udhaifu kama vijiti na majani ya miti yanochukuliwa na maji ya mvua. Na huko ni kuteketea na kupotelea mbali na rehma kwa madhalimu kwa ukafiri wao na waasi wao. Kisha baada yao tukawaumba kaumu nyingine wasiokuwa wao kama kaumu ya Saleh na ya Luti na Shuaib. Kila umma una zama zake maalum, hazitangulii wala hazikawii. Kisha tukawatuma mitume wetu wakifuatana kila mmoja kwa kaumu yake, kila akija mtume kwa kaumu yake waliokadhibisha wito wake. Nasi tukawateketeza mfululizo na tukazifanya habari zao ni hadithi za watu kusimuliana na kustajabia. Basi hao kaumu wasioisadiki haki wala hawaifuati wametengeka mbali na rehma na wamehiliki. Kisha tukamtuma Musa na nduguye Harun. Tukawapa dalili za kukata kuthibitisha ukweli wa ujumbe wao na hoja wazi yenye kudhihirisha kuwa wao ni kweli wametumwa kutoka kwangu. Tuliwatuma wawili hao kwa Firauni na kaumu yake. Wakakataa kuamini kwa ajili ya takaburi na wao ni watu waliokuwa wakisifika kwa kiburi na majivuno na ujeuri. Wakasema kwa mastajabu na kukanya. Je, tuamini wito wa watu wawili walio ni wanadamu kama sisi? Na tena watu wao hawa wana wa Israeli ni wenye kutunyenyekea sisi na kututi kama ni watumwa. Basi waliwafanya waongo katika huo wito wao na wakawa wenye kuhiliki kwa kuzamishwa. Na hakika tulimfunulia Musa Taurati apate kuongoa watu wake kwa yaliyomo ndani yake ya uongozi kuendea hukumu na njia za mafanikio. Na tumemjalia Isa bin Maryamu na mama yake kwa vile kuchukua mimba bila kuingiliwa na mtu na kuzaliwa yeye Isa bila ya baba kuwa dalili ya kukata ya uwezo wetu wenye kushinda. Na tukamweka Maryamu pahala pa kukaa penye ardhi iliyonyanyuka na kukunjuka panapofaa kukaa na pana maji mengi. Na hayo ndiyo nawezesha maisha ya starehe.